Sura 109 Al-Kafirun Nevjernici Mek, Šest ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Uli ja al kafirun Reci vi nevjernici. La a'budu ma ta'budun. Ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate. Wa A ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Wa ana ma Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali. ولا أنتم عابدون ما أعبد A i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. لكم دينكم ولي دين Vama vaša vjera, a meni moja.